Kaixo, eguno, narratxaldeon, kaixo guztioi. Eguerdion ere bai, zergatik ez, badakizue non gauden gonekin eroberon, eguna eta ordua asmatzea lortzen ez duen saio horretan. Eta, bueno, ba, badakizue, ainara e, lanetik horrika etorriko dela, ba, beti bezala hemen eh, bakarrik e, astea tokatzen zait, eta miren azken azterketarekin dago, karrera maitzeko azken azterketarekin, beraz, guztiok batera, bidali dezaiogun energia positiua. Eta gaurkoan saio potentea daukagu, ez daukagu inara orengo zori esateko, baina bai gaurko saioa, ba bueno, berezi xamarra da guretzako. Eta zergatik esaten dugu nori, ba, elkarrizketa bat lortu dugulako, Ai, azken egun hauetan hemendik eh, Euskal Herritik zehar e, ibili den ba, emakume bat elkarrizketatzea eh, aukera lortu dugu, plazer hori izan dugu, privilegio, ez dakigu nola deitu, baina bueno, ba, oso, oso, oso, oso, oso pozi gaude ba, Silvia Federitzik tartetxo bat egin zigulako bere ba, itzaldi, jira horren ba, horren tartean e, izan zen e, aste artean eh, hitzaldia zeukan e, katakrak e, liburu gune zoragarri horretan eta hitzaldia baino lehen berarekin egoteko aukera izan genuen eta azer nolako plazerra. Bueno, Silvia Federici ezagutzen duzu honontzat, ba, orkezpen gutxi behar dituen pertsona da, baina ezagutzen ez duzuen ontzako, ba, oso ezagun egin zen e, eh, bazken ba, hamarkada honetan Kalibanila Bruja Kaliban eta Sorgina liburua publikatu zuelako, bertan ba Sorgina izaren inguruko ausnarketa bat egiten zuen, e, baita ere marxismoaren kritika bat ba, ikuspegi feminista batetik eta bueno, ba izugarrizko oparia izan zen eh, liburu hori, nik uste ba, bueno, bera asko maitatzera eraman gintuela feminista asko eta asko, eta ba, orain berri e, eh, revoluzionen punto zero, iraultza 0 puntuan eh, liburua publikatu du ere trafikantes de sueños argitaletxearekin, eta bertan ba, bere irurogeita garren urtetik eh, gaur egun arte lanaren, enpleguaren, e, emakumezko oi dagokigun edo egosten zaizkigun erreprodukzio lanen inguruan egindako balan ezberdinak e, bildu ditu, eta bueno, ba, bilduma zoragarri hori publikatu du, eztabaidarako material ikaragarria dena, eta ba, hortik tiraka e, eh, trafikantes de sueños argitaletxeak e, bueno, Espainiar estatura eramandu Silvia Federici, Madrilen izan da, gero Katalonian izan zen ere bai, Bartzelonan, eta Euskal Herrian izan dugu, ja hau entzuten duzen Gaurragian gaur asteazkena dela bilbon entzuteko aukera izango duzue, baina ja badijoa, badijoa berriro madrillera, baina izue, agian aukera izan daiteke madrillera juteaz, zeren bertan ere Amaia Perez Orozkorekin itzali bat emango dute bikrak batera, así que, bueno, aukera izan daiteke ere bai, oportxo batzuk hartu nahi baldin baitu eta madrillera jun. eta zuzenean elkarrizketarekin sartuko gara, lehenik e, eh, jakinera ziberdizuet nire inglesa ez dela bat ere ona, al nuen moduan egin nuela, eta bueno, ba, horrek e, <laughs> duzuen ingles makarroniko horrek eh, ekarri zuen, gero ba, Silbiari oso ongi ulertzen zaion ingles horretan ba, erantzutea, bera erantzunak nire galdera, asko interesgarriagoak dira noski eta ala ere e, gure asmoa hemen ba, izango da galdera erantzunak nahiko erraz ulertzen badira ere ba, inglesa purba dakizunentzako ez dakizunentzako, galdera guzti edo bakoitzaren amaieran ba, laburpen txikitxo bat egingo dugu, ba, Silbiak eh, esaten duenaren inguruan, beraz, ba, oberena izango da zuzenean elkarrizketarekin sartzea, eta itzulpenak agintzen dizkizugu, <laughs> bai, egaldera eh, bakoitzaren ondoren. I want to say you that it's a collective interview. I'm mm-hmm. the voice, but a lot of friends or feminist friends send me yes. questions for you, so it's like a collective <laughs> interview. Uh, for starting, um, I want to ask you about the feminist movement because you say that it's a very important part in all mm-hmm. of your research and I want to ask you about how important is for you uh, this feminist movement in your research and in your life or in your yes. ah, the feminist movement is very important has, has been and continues to be very important in my life not only as an object of research mm but as part of my political activism. Mm-hmm. In fact, uh, for many, many years, I was very involved, directly involved in the feminist movement mm-hmm. uh, in, the, in the early 70s. From 1971 to 1978, in particular, was a very almost daily uh, practice, a mm-hmm. daily involvement in the movement. Today, the feminist movement it's uh, very diffuse you know, mm-hmm. it's not the same feminist movement that existed in the 70s. It's not any longer a visible social force. Uh-huh. And uh, in fact, in my work today, I advocate, I call for a new feminist movement. Uh, much of my work, my writing, my activism, it's uh, directed to demonstrate that we need a new feminist movement. Uh, okay. Because I believe that many of the issues that uh, the feminist movement uh, took on or developed to take on today are still present. They are still there. They are not being resolved. No. Yeah. Um, what Bueno, <laughs> e, hortxe ba, mugimendu feministaren inguruan e, galdetzen genion, ba, bueno, hasieran e, aipatzen dut eta uste dut hori ere oso garrantzitsua dela ba zuei komentatzea, bueno, elkarrizketa hau noski ainara, oiana eta miren artean prestatu izan da, baina ez gu laguntza piloa izan dugu, ba, bueno, aitortu behar dizuet oso oso goela elkarrizketa hau egiteko, orduan ba, lagun feminista askoren gana jonuen, haien laguntza eskatuz, eta beraz hemendik ba, eskerra eskerrak eh, Maria Kolerari, Maria Ruizi, Arantza Sante Estebani, eh, Beñat Moguruzari eh, eh, itzulpenengatik, bueno, hortik eh, jende pilo bat eh, eh, ibilida, katxalini ere bai, katxalin minerri, bueno, mi esker, guztiai ba, galderak eta lasaitzeko mezuak <laughs> bidalizizki eta, bueno, ba, laguntza izan zen elkarrizketa hau prestatzerakoan, eta hori zeten nion, ba, elkarrizketa kolektibo bat dela hau, eta mugimendu feministaz galdetzen hasten gara, ba, hain zuzen bere bizitza nolako garrantzia izan duen azaldu dezan eta berak esaten du ikerketarako soilik ez bere bizi proiekturako bere mm, bere lan politikorako oso garrantzitsua izan dela mugimendu feminista. Hain zuzen, batez ere, eiruro tamar, laro hamarkadan amarkadan, ba, bertan oso sartuta egon zelako, eguneroko ba, militantzia bat zelako berea, horrek e, ba, indarrandia e, eman ziola ba, ikerketara bideratzeko, eta ba, gaur egunean aito, esaten zigun, aitortzen zuen, ba, ez dela mugimendu feminista e, berdina, ez duela indarre visible a, ba, garai batean izan zezakena bezala, eta eskatzen du mugimendu feminista bat, e, eskatzen du mugimendu feminista berri bat, eta batez ere esaten digu, bere lana bideratuta dagoela esateko, garai bateko aldarrikapenak oraindik ere e, bere horretan mantentzen direla, beharrezkoak direla, eta ba, borrokan e, jarraitu behar dela. photograph can you take uh, about the feminist movement in I don't know in New York or in the United States? What is the political agenda nowadays, if there is a movement there? I wouldn't really speak of feminist mm -hmm. movement. I'll speak of many feminist initiative, okay. feminist group, but not really a movement in the way it existed, uh -huh. you know, in the in the 1970s when you could see that there were, uh, you know, there was a, a kind of uh, uh, mass um, involvement of women yes. coming from many different directions. Um, probably the movement was less diversified that it would have been necessary. Mm-hmm. But nevertheless, it really had a very broad base. It had a very broad base. Uh, today, we don't have that, that, that sensory movement. There are women organizing around specific issues. There are women writing about feminism. Uh, there, is a, there is a new sensibility, feminist sensibility among younger feminists. Okay. And, uh, and, and there are many, many initiatives, you know, mm-hmm. on, on uh, for example, uh, you could say that uh, within the Occupy movement, okay. there was a feminist perspective. Okay. Women had a very, very important role, you know, unlike uh, uh the, the, the, position the women had in, in, the, in the movement of the, of the left in the early 70s, in the anti-war movement. This time the women were very, very important in Occupy. And uh, they also to some extent shaped the perspective of the Occupy movement. You know, for instance, the interest of Occupy for the question of reproduction. So I think that today they are uh, still a coming back, and also there are women of color. Uh, that uh, are organizing around question of racism, making the connection between racism and and sexism. Uh, there are women who are organizing around the issue of jails around the question of housing, uh, around the question of sexuality, gender identity, uh, women that are very, you know, connecting feminist movement with the queer movement and mm-hmm. the trans movement. So all, all the, I think the feminist movement has uh, uh given strength, you know, to many movements who have challenged, for mm-hmm. example, sexual division of labor, sexual identities, and that continues. But number one, the movement is not, you know, a mass force today. And, uh, and secondly, I think it is not addressing some profound issue about the whole devalorization of reproduction in capitalism and uh, about uh, you know the, the, the, the, way you know the organization of exploitation in capitalist society uh, something that that um, to which I think the struggle against it women can give a very very important contribution yes um, when you <coughs> Hola, Bai, kaixo, <laughs> kaixo, zer moduz. Korrika. bai, bueno, lasai, esan diet, beti bezala lanetik ateratzen zinela, eta lasai egoteko. <laughs> Hori da, beno, ba, hemen plazerra dela esango zizuen, oianak ere, eta ere, txalo bero bat, oianaren zat, eh? zeren, bera hartu du zama haundiena, kontu guzti honetan. Beraz, hori, eh, ba, ba onartu, oza, ba, ez dakit, errekonozimendua eman bertzai ere lan egiten duenari. <laughs> Badakizu junintzela super fan friki azkenean eskatzera sinatzeko liburua. <laughs> oso ondo. Bai, eske, que hacerlo ya. <laughs> Bai. Beno, ba, eh, galderari, galdera ez dut apuntatu, oian, errepikatzen e, baduzu? Bueno, galdera zen e, gehien bat, e, gaur egunean e, mugimendu feminista, e, mugimendu feministaren agenda politikoa nola uh dagoen estatu batuetan, edo New Yorken, karo, ez nekien, baina, bueno, erantzuna. Bai, erantzun zabala, bai. erantzun zabala. <laughs> Horrelakoak dira guztiak, eh? <laughs> bueno, eta e, aipatu du, bueno, berarentzat e, ez, du, eh, ez dago la mugimendu feminista bat, badaudena e, ez da mila bederatzerun da irurogeita non leku ezberdinetatik, e, bueno, edo iritzi ezberdinetatik e, batu zen ziren emakumeak eta horrelako latua edo mugimendua eman zen. Egun, mugin, berak ikusten duenez e, mugimenduak talde eta sentsibilitate ezberdinetakoak dira, badagoela anistasun handia eta ekintza asko egiten ari direla, ez da ez dagoela mugimendurik, baino ez dagoela mugimendu feminista bat, ez? pixka eh, aipatu du adibidez e, eh, okupi no, emakumea emakumena hotsa oso oso garrantzitsua izan dela, pisutsua, ez? Pues akaso e, mugimendu ezkertiarra baino gehiago gaur egunez eta badagoela horrelako konexio bat es, eh, eh, ba, adibidez emakume beltzak ez eh, arrazakeriarekin batzen eta identitatea lantzen duena, trans mugimendua, queer mugimendua, hau bai ematen ari dela e, orokortasunean, Baina hori, ez dagoela mugimendu feministarik. Gero, azkeneko zatian, laguntza eskatuko dizut zeren, eskapo egintzait, baina kapitalismoaren aurkako Eh irakurketan emakumeak batza gustatuko litzaiokela Bai, nik uste eh, dela berak daukan aldarrik apena guzinetako bat ez, dela esker mugimenduak hmm. oraindik ere falta duela lan erreproduktiboaren inguruko irakurketa bat ez. Eta, eta atzo adibidez itzelien ere bai hori pilo bat remarkatu zuen ez, eta bueno, horrekin, horrekin dabil. Eta bueno, e, eh, urrengo galdera apur bat hortik hartuta da, baina okupairen inguruen eta galetzen harritzen ninduen nola izan daiteken ez, ba hor, bezeten du ez, tokio neukizutela, emakumeak batu eta bar, eta nola gogora etorri zitzaidan solen, ez, amabost mm -hmm. ze gertatu zen, eta horren inguruan. We're talking about that, yeah. I was thinking eh, here, uh, in Madrid, with the 15M movement, yes. it was a big fight between the feminist movement and the left movement or some people yeah. of the left movement that said that feminism is not the the first step or the thing we need uh, there are another things more important mm -hmm. than mm-hmm. feminism no? and it was like a fight between the woman feminist woman and some left uh, yeah. boys who were in yeah. this assembly and it, you were saying that in New York it doesn't happen. It no, it well, was more well, easier. Um, I don't think that the importance of the feminist movement today is much challenged, mm -hmm. even by the left. Sure, there are parts of the left probably who will forever and ever remain blind <laughs> to you know the real social forces mm -hmm. and the real struggle. Uh, but I think there's been a, th- a, tremendous change between the 1970s and the present. So there's a certain feminism that I now spread to most corners of the movement, even the, the left movement, and even the male movement. Um, at the same time, you know, the, the situation of women in the Occupy movement was not unproblematic. On mm-hmm. the contrary, Okay. You know, for example, in New York, uh, at a certain point, a number of women created a space and they called it a safe zone. Because in the name of we're all comrades, many men, uh, you know, were, were taking uh, attitudes that uh, they found were offensive mm-hmm. and, and invasive of their body and, and, their, and their situation. So the women at one point decided, okay, this is our space, and the men can only come in this space with our permission. Okay. And it, I've been convinced, in fact, that even today, you know, as much as in the 1970s, it's very important for women to meet with other women. Mm. You know, even within the broader movements, it's important to it because there are certain issues that, unless women raise them and raise them among themselves, are not going to be approached. And uh, I think that this is extremely important. And I want to say something. I want to say something about the relationship of the feminist movement to other movements that I think is very, very fundamental, you know, which is that, first of all, there is no movement who can express the totality of the struggle against capitalism. There is no movement. So clearly, the struggle for a different type of society has to come from different different places. Capitalism is a society, is a social system that has created immense divisions. When you have the kind of immense division that capitalism has created and hierarchy, in the, in, inevitably you have a great difference of experiences. And unless all those experiences, all the people, you know, who have those different experiences, give a voice, participate in the struggle, can bring their experience to the struggle and have an impact in the struggle. Unless we do that, we are continuously going to reproduce the same type of hierarchies. Mm-hmm. That said, it is also true the women represent a very particular group because in many ways, and this I'm speaking in a general sense, because women you know, occupy a special position within uh, the capitalist hierarchy and the capitalist division of labor because women traditionally and today have been very much the, the, the primary subject of the work of reproduction. And the work is so central, you know, it's so central to every other activity in capitalism that women are not only one group among others, but they really have a very, very, very important central place. So uh, I want to restate it again. There is no question that uh, I am against the idea that capitalism can be talked about from the point of view of a general subject, mm-hmm. of a general universal subject. No way, <laughs> right? At the same time, I think the women have a very important position because and this has been my experience, the experience of my political work, my political writing, because starting from a reflection on the kind of exploitation the women have been subject to and the position the women have had in the capitalist organization of, of labor, starting from that, I think you can begin to see something very fundamental mm-hmm. about capitalist society because I think that when you look at capitalism, this is one of the points I want to make tonight. When you look at capitalism from the point of view of the question of the production, mm-hmm. right? And, and then, of course, we can talk about what does it mean, the question of. But when you look at it from that point of view, then you begin to see something very, very important about capitalist society. Mm-hmm. And you begin to see why capitalist society is a, is a let's say, non sustainable <laughs> society, is a society that has to be, you know, transcended. Mm-hmm. Toma esa. bai. Bai. Bai, bai, ez, oh, joe, pasa, eh, ze... Da, ze... espitzak botatzen ditu, osea, da, altxatzeko eta txalotzeko bezala, bai, ez, bai. amaitzen bakoitzean. Bai, bai, ez. Nirengoen, montotzen, con los ojos ahí llenos de lágrimas de, buah, que gara, es que es grandizan. Ze onda, ez, eta bai. nola, nola egiten duen, ez, ze, bo, nola borobiltzen duen, bai, ez. Bai, bai. Egia da, bueno, ezakite, eh, emakume hau, bai, egia da, ez dakit, eh, bueno, bai, e, elearaziko... E, eh, kasetaria, izena? Maria Kolerak, bai, Maria gainera Kolera. pilo bat lagundu digula elkarrizketarekin, bai, eta? Bai, agur bat, eta zorionak elkarrizketaren gatik ere. Ba, ikaragarria. Bai, oso, oso elkarrizketa txukuna egin du, nahi duena, entzuleak, bueno, ba, uzute internete zer mhm. ere pixka saltxeatzeko eta Silvia federitziren inguruan eh, hitz egiteko. Elkarrizketa hortan ere, eman digun, erantzuna ere aipatzen da, bueno, ba, azkenean badagoela bueno, azkenean jotzen duzulako hori gal, galdetzera ere. Oianak eh, aurreko galderatik E, eh, Okupi Wall Street eta horrelakoak ez, bueno, ba, jartzen zuen, Estatu Espainolean e, sol e, Madrilen emandako mugimenduan, ba, mugimendu feministak horrelako talkak eta, eta bueno, ba, ez eman zirela, eta ba, ikusi zuen e, Okupin e, hor Estatu Batuetan eman e, berdina gertatu zen edo ber, edo pixkat e, eh, akaso aurreko erantzunean ba, emakumen ahotsa garrantzia izan zuela aipatzen zuenez ba hori hori bota dio ez eta beno berak Esaten du, ez, oza, aldaketa ondia eman dela, mila deratzeron da marretik ezker mugimenduan eta mugimendu sozialetan, ez, emakume ahotsa izatearena, baino egon zirela ere e, eh, e, eh, ez da baidak, ez, eta horrein egun feministok, oraindikan garatu behar ditugun eztabaida hoiek, ez, emakumeak emakumeen espazioak zeintzuk diren eta ba pixka bat e, horren inguruan, badakizute, hori beti gai rekurrentea <laughs> bada eta bera e, bitan edo aipatu du e, erarentzat biziki garrantzitsua dela oraindikan egun emakumeak emakumeekin elkartzea, esperientziak konpartitzea eta eta eta batzea eta diskurtsaman komunak izatearena, zeren e, aurrean daukagun kapitalismoa, bere helburua bada divizioa eta eta hierarkia bultzatzea. Zuzeneko konexioa badakizue saio parte izan nahi dugula eta orduan ba, badakizue. Orain ja ainararen telefono pertsonalare bai ematen dugu, aber horrekin gehiago deitzen gaituz, ben. Ba, edo norbaitek hartu nahi badu telefono pertsonala eta <laughs> jubilatu guztien galderei erantzun. Ba, <laughs> konsultoria bat zabaldu elko Oh. <laughs> bueno, ba hori ez, eta bueno, e, hortan ja berriz esan du ez, kapitalismoak dibesioa, jerarkia hierarkia bultzatzen duela eta garrantzitsua dela, ba espazioietatik emakumeak ba... E, hitz egitea, ez? Eta aipatu du ere eta zentroan jarri du berarentzat ere biziki garrantzitsua dela emakumearen papera kapitalismoaren oinarri guztian eta azkenean emakumearen erabilpena eh produkzioareki produkzioarekiko, ez? Azken hori badoka Kriston zentrala dela. Bai, azkenen aipatzen duena da e, ba, bueno, i, kapitalismoari irakurketa egin bar zaiola aspektu ezberdinetatik, ezin duela betiko moduan, ez, ba, ezker mugimendu tradizionaletik egin izan den irakurketa baliagarri baina simplista horrekin bakarrik begiratu aspektu ezberdinetatik begiratu behar dela mhm. eta orduan guztiek batera osatuko dugula irakurketa bat baina ere bai esaten zuna zen emakumeen prismatik soilik begiratzea ere beharrezkoa dela zeren beraiek dira eh, lan erreproduktiboaren sustengua beraiek dira horren protagonista nagusiak eta hori da astua izan dena eta hori da kapitalismoak aurrera egin alizateko behar duen sustengu nagusia. Orduan, kapitalismoaren sustengu nagusia gara, baina ez da horretaz hitz egiten kapitalismoa suntzitu nahi dugula esaten dugun teoria guzti hoietan, ez? Eta orduan, ba, hor zuen, ba, bueno, desoreka bat ez da, oza, egin behar dela ja, ez da desoreka da, ja bere tokia ematea, ez? E, da bai da horri eta e, hausnarketa horri. Bai, azken, azken, bueno, aurrekoan ere esaten dizuen, ez? Guzti honekin nere ekofeminismoaz e, e, ere eta bueno, ekofeminismoaren inguruan e, ematen diren irakurketak eta bueno, e, ahots ere aipatzen dute hau desientetan. Bai, eta mm, gero, e, bueno, eskelkarrizketa azkenean nik esnekien zenbaterako luzatu alko ginen, bueno, aitortu behar dut, e, ba bueno, plaser bat izan zela eta gehiago mm, Silvia oso nekatuta zegoen, e, ba, ikusten da kriston traia sartzen ari garela hemen <laughs> Federici Fantar guztiak ez, ba, alde batetik bestera mugiaraziz eta oso oso nekatuta zegoen, orduan elkarrizketa laburra izan zen, eta hor bagenitun galdera pilo bat, baina itzaldian bai aipatu zuen hori ez, e, aipatu zuen ba, lurrarekiko mugimendu guzti hoietan edo lurraren zaintza aldarrikatu izan duten mugimendu guzti hoien protagonistak emakumeak izan direla, baina ez naturalki naturarekin lotuagoak gaudelako, baizik eta kapitalismoak edo neoliberalismoak eraman gaituela lurrarekiko askoz dependentzia handiago eukitzera pobreagoak garenez, gu mhm. garelako horren lanketa behar dugunak aurrera ateralizateko, ez? Eta orduan logika daukala emakumeek lideratzea horrelako aldarrikapenak bereiek direnean lurra erabiltzen dutenak haien eh, haien pertsonaren bizitzaren sustengurako eta ez merkaturako, ez? Orduan, hori ateratzen zen e, itzalien ere bai. Bueno, gaitzen ari garen guztiarekin bisaio izango ditugu federitxiren elkarrizketa errekin, baina bueno. Nemez. Bueno, merezi du, ez? Bai, bai, bai, bai, bai, eta osorik entzutea merezi du, ez? Zuentzat ere, bai, asike. Perhaps taking this idea, eh, one of the things you do in Caliban and the Witch is uh, know, a little interpretation about yeah. Marx's theory that have yeah. this um, oh, how to say it don't speak about that yes. in this. Yes. So perhaps I think it's very interesting for us to have this point of view at and what is uh, you talk about uh, the Marxism. My criticism yes, of Marx. Yes. My criticism of Marx is that uh, you know it's it's uh, Marx, I've learned tremendously from Marx. I like Marxist the uh, uh, theory of exploitation, his critique of capitalism, but it's a critique that, in my view, leaves out important parts mm-hmm. of, uh, you know, the, the, the capitalist uh, area, the capitalist organization of exploitation, mm-hmm. and um, it leaves them out, you know, in a way that cannot be remedied mm-hmm. by simply adding you know in other words let, let me rephrase different way because i want to make myself clear like the fact that marx you know does not pay attention to the work that the unpaid labor that women in capitalist society have done you know, to reproduce the working class. You know, it's not paid attention to how capitalism has subsumed, you know, the, the work and has forced women you know, to become the main subject of reproduction. How it has capitalism has made their work as unpaid labor, uh, with all the implication, you know, that uh, come with this development, right? Uh, has prevented him from seeing something important about capitalism itself, right? For instance, according to my so it, it, it's not that uh, he has missed he has missed simply an area of capitalism and all we have to do is to add you know marx plus a little feminism no it doesn't work this way because in not understanding you know the, the question of reproduction the question of unpaid domestic labor by not seeing that these are crucial elements of the capitalist organization of work and the process of accumulation. In not seeing that, Marx has also missed important aspect of what is capitalism. For instance, uh, one of the ideas that you find in Marx is that capitalism is a sort of necessary evil that humanity has to go through because capitalist society is exploitative but capitalism develops the forces of labor. <laughs> capitalism, with the introduction of large scale the industry and so on, makes labor more productive, and in that way, capitalism creates the condition for the development of communist society. <laughs> Uh, because presumably by making labor more productive, it eliminates scarcity, and in a sense provide a kind of material basis on which a, a communist society can grow once mm-hmm. private property has been. A, this is a very limited view. It's a very limited view because Marx does not see how capitalism has used the differential between wage and wage, and has used the, the the sexualization of the division of labor and this asserting sexual division of labor mm-hmm. Similarly, how it is used uh, racial hierarchy mm-hmm. in structuring the division of labor, right? And therefore, has created a very powerful division within the working class that today have almost taken on an autonomous character, not mm-hmm. completely, eh, but certainly. And in this way, uh, you know, he has been blind to some of the, you know, to to what is the nature of the class struggle mm-hmm. and what we need to do in order to be able to actually create you know a, a struggle that is not uh, continuously undermined mm-hmm. because of the division that exists within the working class. Potente, potente. Bueno, horre mm, galdetzen genion, ni uste oso interesgarria eta askotan feminismotik ba, erantzutea tokatu izan zaigun da bati, ez? Eh, bueno, baina sozialismorekin feminismo ere bai lortuko da edo, ez? E, teoria hmm. marxistek eta komunistek ere bai, ba ekarriko dute ba gizarte parekide bat. Eta orduan, pues, Federitxik hemen ematen digu, berantzun ba, hon bat, ez, e, gauza horreri. Berak esaten du, marxismotik asko ikasi duela, eta irakurri behar dela, eta bere kritika oso interesgarria dela. Baina, berarentzako, kanpoan uzten ditu oso zati garrantzitsuak, ez? E, kapitalismoaren e, ulerpen horretan. Eta e, esaten du e, utxune hau ez dela betetzen e, Mars gay feminismo zati txiki bat gehitzen, ez? E, azken finean e, Marsek ez du ulertzen edo ez du, bueno, ez du ulertzen edo ez zuen garai horretan horretaz hitz egin, ez? E, emakumeak langile klasearen erreprodukziorako erabiltzen dituela kapitalismoak, eta horretaz ez du hitz egiten. Eta hori, ba, ez da kapitalismoaren zati bat aztu duenik, baizik eta oinarria aztu duela, ez? Ez duela oinarria kontuan hartzen. Eta orduan adibide bat ematen du, badibidez ba, e, eh, komunismotik edo marxismotik irakurketa egiten da, ba humanitateak e, kapitalismotik pasatu behar duela, e, gizarteare produktiboago bat sortzeko eta horrek orduan lagunduko duela gizarte komunista bat sortzen, ba batez ere eskasia eta horrelako kontuei aurre egiteko ba kapasitatea emango lukeelako. Baina berak dio Marxek ez duela ikusten e, Hor, hori da, sexualizazioa lanaren soldata lortzen den lanaren eta soldata lortzen ez den lanaren inguruan, mm hierarkizazio bat eh, ematen dela, bai emakume eta gizan artean, bai ere arrazen artean ere bai, ez? Azkenan gizarte hierarkizatu bat sortzen duela, eta orduan langile mugimendu klasaren artean ere bai, dibizio handia sortzen duela kapitalismoak, eta beraz, bagian urrengo pausua komunismo izatea, ba, ez dela inerraza izango. Tate, bai. Eh? eh? Nik badut lagun bat ere, e, bueno, ba, eh, sindikal gintzan e, dabilena eta horrela eta beti beti galdetzen du, ez? Feminista bat liberala izan alda. Beti ba, botatzen du hori, ez? Eta eta hori hori baino galdera e, hori baino azkenean es, da, Silviak esaten duenaren arira, ez? Ez bagera kontziente gure artean ere ezberdintasunak berdintasunak e, daudela ba, ezberdintasunak bultzatzen dituztenak, liberalak, gu baino adi, adigo egongo dira, ez? Aurrekoan, ere e, maiatzak bataren inguruan eskatu ziguten hor e, ba, interbentzio txiki bat egitea, eta ez zer ez? Mugimendu feministatik, eta eta ez, azkenean zen garrantzitsua den jakitea zer gertatzen den eragiteko, ez? Eta, eta berdintasun erreala ez dagoenean, eh, ja, ez, soilik, zeren, Es, e, esaten da, ez? Gutxiago kobratzen dugulako lan berdinaren gatik, baino eske aratago doan kontua da. Lan, egiten dugun lan ez errekonozituaren gatik, ez dugula kobratzen, ez? Eta horrela sostengatzen da txiringito guztia. Azkenean da Silbiak ematen du beste pausu bat, ematen den irakurketare, baino zein garrantzitsua den jakitea zer ezberdintzen gaituen, zer eh, beraiek baino lehenago, ez? Mm Jakiteko, no, nola, nola lan egin hori ekiditzeko, eta hori onartzea, hori bai. onartzea zaila. Zaila izaten dela batzutan. Mm, bai, pentsatzen nintzen, agian, hainbeste hitz da gero, abestitxo bat ondetorriko zaigula. Oso, Abesti bat, Silviaren horrengo galdera eta jarraitzen dugu. Nale, parece. bikain. <laughs> speaking about this mm -hmm. division, uh, one of the um, the issues or that is talked about is to pay the domestical work. Uh-huh. What uh, do you think about that? Oh, there is so much misunderstanding about mm-hmm. this. You know, I mean, women, poor women. I don't know. I want to say poor women, but so many mm-hmm. women are so afraid of being identified with housework as mm-hmm. housewife and so on. You know, they're so afraid that this is like, oh no, no, let's not talk. Eh? Yeah. Mm-hmm. But uh, the, the the question of wages for housework. Well, what do you think? Number one you know, I was for a number of years part of an organization, the fought which is for houses, so I obviously had a very positive view of this struggle. Mm-hmm. Today, I would say that is not enough. Mm-hmm. Today, there are other elements that I would like to, you know, bring out because, uh, you know, this was like 30, 35 years ago, and even though some of the, some of the arguments in favor of wages for housework and the analysis that sustained that demand for me in some ways is still there right but because of the development that have taken place in the process of capitalism the globalization of the economy etc etc i also see that you know the struggle has to be on, on other fronts as well or even in other fronts you know simply uh, so but uh, I want to clarify some of the misunderstandings that are taking place. You know, for vari- various reasons that I don't have the time to discuss, the, the question of wages for us has been reduced to the most to the most uh, narrow to its most narrow meaning, mm-hmm. and what it meant has been completely lost uh, the strategic, the politically strategic element in it has been completely lost. Right? First of all, that demand came out of an analysis, came out of an analysis as to what its domestic worth in reality, what role it has played in defining women's life and women's labor, what role it has played in the process of capitalist accumulation. You know, we said this is work that is being really central. It's like the supporting base of capital accumulation because it produces the working class, it produces the work. Without this work, etc. We also saw what has been the role of, of unpaid labor. The fact that capitalism has forced this work, made this work unpaid, and wage labor. What has been the function? And so we did a whole reflection on the question of the wage right? The question of the wage as a way of hiding exploitation, of making exploitation appear something natural, like in this case, a feminine uh, quality, right? In creating hierarchy, in giving capitalism the power to delegate, uh, you know, to men the command over women. We, we did a whole analysis of wage labor you will not find in Marx, mm-hmm. that you will not find in Marx. And I think it's profoundly important to understand not just the past and not just domestic work, but to understand capitalism today and to understand the forms of its development, particularly within the process of globalization. So I think just on that basis, I think that there has been a tremendous misunderstanding of what wage, the wages for housing as a perspective, you know, implied. The, the demand was was an organizational tool the demand was an organizational tool, was never un- understood, was never meant to represent, you know, a kind of uh, revolution of, it was never meant to, to represent a, a, a terminal point in a struggle. Mm-hmm. right? An end point in a struggle, you know. So we have a uh, wages for house, or wages for forever, we finally have the revolution. No, it was always seen organizationally in two ways. Mm-hmm in the sense of having the power to bring together, to coagulate, aggregate a lot of women, you know, precisely starting from the argument that uh, most women are in fact doing housework, mm-hmm. right? And secondly, so it, had, it, it, was one of those unifying demands. Demands have to be seen in the organizational potential as well. It also had the potential to reveal to bring to the service this expectation, right? Making clear, showing to the work what is domestic work in reality. and then it had the power of subverting an organization of work, right, who was sustained by the fact that his work was unpaid. In other words, capitalism, right, the, the function of the, the, the, the capitalist system of work, as uh, being able to perpetuate itself on the basis of all this unpaid labor. Mm-hmm. You pull this thread, you pull away the unpaid reproduction work, and the whole castle begins to crumble. <laughs> the whole castle has to be remade. Mm-hmm. And we thought that if we pulled away that thread, you know, it's like in a sweater, you pull the thread and the whole sweater. <laughs> yes, mm-hmm. if we pull that thread, we will be able to not obtain the end of capitalism, right? But actually create a new situation that will give us and, and, and workers as a whole more power with respect to capital. So we saw that. I mean, look, the, the, the capital, the sexual division of labor, right? It's organized, you know, it's sustained, perpetuates itself on the basis of this unpaid work. Mm-hmm. So challenging this unpaid work, is challenging this whole organization of exploitation, right? And and in fact, we called wages for housework, not wages for housewife. Mm-hmm. This was never meant to be. No, in fact, we said by by by uh, showing, you know, by calling for wages for housework, we desexualize this labor. Yes. We this labor is being desexualized, sexualized, feminized, because it has been unpaid. Yes. Right? The moment we say, this is reproductive work, this is not the work of love, this is not a personal service, this is not what women do with their children, mm-hmm. right? But this is a particular type, you know, of work, of social work. In doing that, we would desexualize it. We would, in a sense, begin to create a separation between that work and mm-hmm. femininity. Yeah right? That as long as that work was unwaged, could always be smuggled as part of femininity. And Bueno, bueno, bueno, bueno. Hemen e, galdetzen diogu, ba, hain zuzen e, iraultza 0 puntuan liburuan agertzen den, eta ari uste dut, ba, bueno, irakurri baldin baduzue, eta, bueno, tarta izan baldin baduzue horren inguruen eztabaidatzeko ba, ni uste dut ez lehenengo gakoa izaten dela, ez? Berak eh, parte hartzen zuen e, talde feminista batean, izena zuena soldata e, etxeko lanerako, edo lanerako, orain ez naiz ondo gogoratzen, wages for work ustu dela. Orduan da, e, soldata lanarengatik Eta hain zen, ba, ez pues, noski, ni horren aldenago, ez? E, soldata baten aldenago. Baina esaten duena da gaizki ulertu asko argitu bar direla bertan, ez? Eta azken finean beti amaitzen dugula pentsatzen soldota horretan edo diruan bakarrik, ez? Eta ez dela hori bakarrik. Azken finean e, ba, e, ez da helburua soldata bat lortzea, baizik eta soldata bat lortuta kapitalismoari aurre egitea lortu halko dugula. Zergatik, ba, lanaren sexualizazioa, eta lanaren sexualizaziotik ba, ez ordaindutako eta ordaindutako lanaren banaketa hori aurregin egin alzaiolako, e, beraz, desexualizatu daitekelako e, e, lan e, ordaindua izatera pasatzen denean, desexualizatu daitekelako lan erreproduktibo guzti hori eta ordan e, ba hori ez e, bi puntua da aipatzen ditu bata da ez dela eskaera ez dela e, amaiera bat edo ez dela helburu bat baizik eta horrek e, albidetuko lukela ere baino labait organizazio bat elkarte moduko batzuk egitea emakumen artean esire batean zeren bereiek dira lan hori egiten dutena batez ere eta elkartzeak e, balioa duela. Eta horrek azkenen esplotaziari aurre egiteko ba, lagundu dezakela eta orduan e, lanaren banaketari aurre egiteko aukera bat izango litzatekela era bigarren puntua da aipatzen duena kapitalismoari e, aurre egitea e, ba ordaindugu gabeko e, lana ba baduelako azken finean esaten duena da kapitalismoa mantentzen duela e, ordaindu gabeko lan bat egoteak horrek kapitalismoa mantentzen du, eta orduan ordaindu gabeko hori ordaintzera edo ordaindua izatera pasatuko litzatekenean, gaztelu erortzen hasiko litzatekele esaten du hor oso emozionatuta. Eta gero ba, amaitzen du esaten e, ulertu behar hau ez dela maitasunaren lana, ez? Eta askotan ba, horrela mm, saldu izan da, ez? Ba, maitasunez egiten den lan bat, ba, seme alabekiko, Hori da bai, familiarekiko eta horrela. Ez dakit momentu batean ondo ulertu dio dan, ba hori ez, azkenean politikoak nahiko galdutak e, dabiltzala hor <clears throat> eh, hasieran e, eh, erantzunaren hasieran, o eh, politikoak galdutak daudela historia bai. historia honekin. Ez, batzuk suposatzu galdutak egongo direla, beste batzuk bere ideologiarekin. Oso bat. Eh, <laughs> hori da, hori da. <laughs> Datorkiena izango da. Bai, bai, bai. Eta amaitzeko, e, azken galderatxoa, ez elkarrizketarena, baina gaur entzungo duguna, hain zuzen, maitasunaz hitz egiten du, eta ba, maitasunaz galdetzen diogu. About love, when we were writing this interview, we were thinking about the romantic love, or ah. the myth of the romantic love. That. And you, bueno, we see it like perhaps the uh, equal aims of the... uh, witch uh, hunted no it yeah. was like it's like they use the romantic love to women do it by love or they put the woman in this uh, sexualized work mm -hmm. uh, with the with the love or with the yeah yeah with, yeah yeah yeah, yeah, yeah yeah you think it's I've always said the, that uh, romantic the love you know for women love is unpaid work <laughs> <laughs> that in the name of love they get us do a lot of dishes for nothing that in the name of love they get us do a lot of work mm -hmm. right that the love is not always that much but the work is a lot. <laughs> So you know we use this provocation, but yes. it is true. You know, and in the name of love, you know, the marriage content is a content that is very very functional. To, which doesn't mean that love doesn't exist, which doesn't mean, but it means that in capitalism, love has been const- relation between women and men have been constructed in a particular way, mm-hmm. and have been constructed in a way that has to be, you know, functional to to accumulation, functional mm-hmm. to the capitalist discipline of work, mm-hmm. functional to the fact that labor power is reproduced every day, that every day people go to work, every day they show up and they produce new children and they uh, submit to a certain discipline, etc., etc. That this is all sold in the name of love. <laughs> And so, in the end, most women have never, have known very little love. <laughs> yes, and a lot of pain. Mm-hmm. Yeah. And um, In the name of love. In the name of love. Er, er, da, bai. jartzeko bezala, ez? Bai, bai, bai. Bueno, pues esat, eh, azkenean, eh, idei orokorra beraz, azpenorratzen duena, Koian galdetzen dio, pues hori ez, maitasunaren inguruan, ba, maitasun romantikoa eta e, horrela ez da handi ematen ari dela, eta ea, eh, kaso hori baliatzen den, ba, pixka bat, ez ostengoa guztioneri, ez ostengoa emateko. Eta bai, ez, bueno, aipatu du e, horrela e, adibide ezberdinekin esanez, ba hori, ez? Ba, e, aitasunaren izenean e, asko lan egiten dela. Mm. Asko. <laughs> Eta doan. Eta doan. <laughs> Bai. E, ordaintzen ez den lan bat dela maitasunarena. Bai, bai, ez? Eta oza, e, aitzaki horrekin, ba, kriston, kriston karga egiten hartzen dela, eta e, badagoela kapitalismoak gainera da badaukala eredu bakarra, ez? De maitasunarena, de, mhm. de la gizona eta emakumeak que producen niños. Hori da, mm. eskontzaren bidez egiten da, eta uh -huh. que eso, que es para, bueno, que es para, hay que hacer despertzen markatu. Hori, aurrak sortzeko erabiltzen dela, e, janaria prestatzeko, e, egunero lan egiteko. Hori da, egunero lanera joteko. Bai, Eta hori dena maitasunaren maitasunaren izenean, ez? Eta azkenean ba hori bai, ez? Eh, da hemen noizbait e, jorratu dugun eh, gaia bada, ez? Maitasun romantikoarena eta bueno, plazetan dagoen eztabaida izaki, ba bueno, ere irakurketa antikapitalista bat emane altzaio guztioneri. napoka iriarekin <laughs> agurtzen gara. E, hemen eukingo ditugulako irunen. Mhm. Eta Ostiralean, bai. Eta gustatzen zaizkigulako hori, bai. Eh? Eta gainera justu maitasuna sari ginela eta ba aitormena besti hartzainakena bestiaren bertsio bat <laughs> Naiz eta denek maitasunaren inguruan hitz egiten zuela pentsatzen genuen. Na hau eta azkenan dirudien ez da hala. Hor da, ba, mitoak, eh? Ba, polita da, mitoak mantentzea hoian. Ez, baina tumatxak programan desmitifikatu zuten ja. Ah, bai. Ertzainak, ertzainakek bere buruari egiten diena bestia da, taldea amaitzen delako. dizut Ez dizudala inoiz gezurrik Dala inoiz gezurrik esan eta Zaude ziur Ezin izango zaitu Zaitu dala Ba, hola xe, urrengo astean Silvia Federitzirekin jarraituko dugu, mhm. bere elkarrizketaren bigarren zatiarekin. Hau da, como los importantes, ez? Ba, hori programa importantetan iten dute. Urrengo astean, bigarren zatia. Eh, ojo, bueno, programa importanteak eta telesaiak, ez? Eh? Bitu goen kale urteak eta urteak, egon da, urrengo saioan. Tzen, tzen, tzen, tzen. Bueno, bueno, bueno, bueno. Ba, <laughs> ba goen kalerekin, goen kale bezalako emozioarekin usten zaituztegu urrengo astera arte. Espero dugu inorrez hiltzea bidean. Eh? eh <laughs>